Drugarice i drugovi razgibavači. Darko i Marko stoje ovde pred vama, vozdignute glave, punih stomaka, ali obraza kao džona. Njih dvojica znaju vaše muke. Svako jutro se, kao i vi, gureju u audiju do posla. Jedu te iste škampe i kavijar, kao i vi. Školuju svoju decu na najskupljim koleđima negde u belom svetu. Šest sati je, a vi se još uvek tu izležavate. E pa, ne može se tako u Evropu. I zato, drugarice i drugovi, razbudite se, uključite radio, isključite mozak, jer vi niste tu da mislite, nego da slušate. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6 do ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko, ponovo jašu. Drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje. Dobar jutar. Dobro jutro. Što bi rekao onaj iz serije Alo, Alo. Alo, Alo, da. Ali kad to beše, čoveč. E, da, Tad su se prikazivale da, britanske serije u Srbiji, a sad samo turske. Bilo ih je dosta. Juče gledam, a, moguće, sinoć je bio ponovo Putnik 57. E, očigledno da, da taj film ovde izaziva ogromnu pažnju svih ovaj, nas koji ovde živimo. <laughs> da pogotovo, a pogotovo nas na B92. A pogotovo nas ovde, Ja mislim da je Wesley Snipes treba da dobije orden prvog reda B92 treba mi njega da zovemo za ovdje, da, da, ga, dočekamo da ga ovaj. dočekamo kao što smo dočeka, kao što su dočekali ovoga bože roba ro, ne, e, ro, roba Stuarta a roba Stuarta da da, da da da, da, da, Nika Slotera e. i onda navičamo Wesley Snipesu Uh, uh, Srbija ti kliče i to e, tako nešto ne. pa ne znam koliko kao za ovog I, e, znaš ti da znam na taj film na to što ti kažem tekst Snipesa i svih ostalih putnika u avionu svih 50 57. 56 <laughs> i on 57. 57 i on, pa da li je moguće? Pa taj film znam na pamet. Znaš ti Laki na pamet? Mm, sve znaš. Pa Ajde da si igramo jedan dan putnika 57 u programu, pa da svaki ima svoj tekst iz <laughs> filma i da se zezamo. Da, da imamo, nako... podelimo uloge. Baš da se zezamo. Ko da. će ko da bude i to. Pa da li je moguće? Pa šta da... ćeš, da, da, da. da dobro, mislim, lepo je to videti film i utvrditi ga. I obnoviti. Ja, ko recimo, nije gledao da obnovi. Ja recimo mogu da gledam domaće filmove u nedelju gledam. I ja mogu, po sto puta. Doma, neki filmove strane mogu da gledam po par puta. Ali ne dva, više od toga. Dva, tri puta, ono, četiri. Pa, Osim ako nije Rocky. E. E, Rocky ja sam gledao, eh. ja, e, sam gledao više puta. Eh. Rocky ja Ako nije Rocky... ili, sam, ili kuma sam gledao, kuma i, Lovac na Jelene sam gledao šest puta. I Rambo. Ramba ne mogu. Da to sam više gledao kad sam bio klinac, onda nekoliko puta. Bruce Lee se filmove nekada gledao kao manijak, ali dok nisu bili domaći bio. Ali baš Wesley Snipesa da gledam 7-8 puta ili ne, ne znam, ne, mnogo. Gledao sam X Factor na kraju. Što je od mnogo, mnogo. Jer mi se nešto sporo skidalo legalno s interneta i onda nisam mogao da gledam to što sam teo. Ah, teo. Ovaj, I onda sam gledao X Factor A, ovaj, fin ovaj muž, bre, od ove Emine Jahović, ovaj, Mustafa, Kako se zove Sandal. čovek? Sandal? Da, da, da, da, Mustafa, da, da. Uh -huh. o, Sandal. Ok, tip, totalno, ono, Ja nisam gledao, znaš šta? Nisam... Njena grupa peva samo balade. Mm, aha, pa zato što ona... Sve emotivci. Jel ona ovaj, emotivac isto? Ona jasno? je matori emotivac, Onako, ne možeš da veruješ. Do daske. Ali baš je emotivac. Znam, znači. znam. Inače su išli u Istanbul na pripreme kod nje, sad je taj, to je boot camp, uh mhm. -huh. a sad su došli, to je licencna emisija, pa znam, pošto sam sa Simonom kao da, da, da, onda mi je, ali ovaj, ovo malo, znaš, onako, što kažem, ovo, znaš, Ja jedino moram ti priznam da mi se malo zgadilo više ti muzički show program. Pa, ne mogu, stvarno više dokle, svake godine. Ne krivim te. Da, Nije, da, svake da godine krivim. po nekoliko u, ima. U ovom momentu imamo, a, tvoje lice zvuči, zvuči nepoznato Jeste, i, i, i mislim, u maski i imamo I, ovo. I imamo ovo. Pa prošle I ovaj godine... čuveni Y faktor. Y faktor. Pa prošle godine, ovo kako beše, da, e, ovaj, prvo što je išlo, um, prvi glas Srbije. Prvi glas Srbije. Pa, pa pre toga pa, operacija Trio. Operacija Triumf. Pa na ovaj, e, ne znam, na RTS-u je isto bilo nešto... Ne, nije, to je, tvoje, to je jedna pesmena želja, to nije. Da, da, to je nešto drugo. To da, nije, nije Žikina Šarenica, nije, nije, to je nešto to drugo. Nije, da, da, to da, nije da. muzičko <laughs> natjecanje. <laughs> To pa ne, brzno. Pravo da meni je dosadno. Pa, ja ne mogu da sada sedim i da gledam kako klinci pevaju. Meni je to drago, lepo, klinci, svaka čast. Poznati, ne, ne poznati. god da peva. U principu se kao sluša muzika. Da, sluša se muzika I na TV-u. nekih raznih pravaca kao naša. Malo slušam Rijanu, pa malo slušam Miroslava Ilića. Pa da, pa. Pa malo, ko na žurci, ono nekad yes. kad su bili deca, pa kad ovaj to, neki uvodni pa kafa, pa, pa malo tetira nas sve. Malo Stonse, pa malo plavi orkestar. Pa meni, malo naš, meni je lično to nezanimljivo, ali meni je šerovi pokazuju to ljudi ne, ne, vole. Ljudi vole to, verovatno. I, i dobro, ali meni ja to... nemam ništa protiv, nego meni, meni je dosta. Meni to je interesantno za novu godinu. Da, da, da. Pa ajde u redu. Znaš da, kao malo muzika, malo priča, malo muzika, malo priča. Kolaž. Ko... <laughs> e, kolažno. To je ne. nekako okej okay kad je kolažno. Ali nekako mi to mi je dosadno. dosadno. Ljudi pevaju, dobro. Još ajde prvi glas, ovaj, prvo, ovaj, tvoje lice zvuči poznato, još tu kao neke maske, pa malo pa tu malo ima imitacije. Neke Pa, okej, okay, ajde. A dok ne dođe do žirija. mogu, Kad da- dođe da, do žirija, ja se smorim. Ne mogu nekako da slušam, sad ljudi pevaju. Marija Mihajlović sa skupljenim ustima. Ljudu, e, ti si baš lepo pevao, zato što sam te ja pripremala. Ti nisi ni mogu drugačije da pevaš, zato što sam te ja pripremala. Jedan od najvećih radnika ovde. I, I e, samo nastavi tako, ti si mnogo napredovala, kaže ona, nekome ko peva 35 godina. E. <laughs> A, da da, da, da, devojko, da, da, da. devojko u sutanu tihom. Da, tačno, da, da. Nisi snimila nijednu ploču, da, da, da. snimaš život si back vokal, ali je super varijanta, da, da, da, ti, ti, ti si super na uh, e, peva 35 gol kako je rođen. Godina, kaže Ani, Ani Kokić, Goci, ova Snežana Babić. Knezu, ne. Knez! Da, da, da. Za mene, recimo, stvarno, ovaj, moram da priznam, iznenađenje taj knez, gledam taj show, ne mogu da kažem da ne gledam. Uhvatim i ja, samo ja, da mogu da gledam celo, ali gledam kad ono, pa ja, ako, završimo da snimanje. Skoro da gledam ceo da, show, da, da, da. ne gledam samo početak, jer mi je dosadno. Predugo mi traje. I knez me oduševio, taj čovjek možda peo što hoćeš. Jeste, jeste. I Sky Vikler. Najviše sam počeo od Sky. Sky da, da, da. A <clears throat> onda sam video I Željko Brešašić ovaj bre, on peva. Jeste. Ovaj, sa šta zna da peva. Jeste, jeste, jeste. Ali Knez je <laughs> otkrovenje za mene. Ja sam uvijek mislio da on samo ti si kao magija. Ali nije. Da. Zato da on, e, da, ljud, ka, takvi pevači, takvi kapaciteta, ovaj, pe, neke pesme glupove. Neke, ovako, je. da, da, da. Uh, zašto ne pevate bre te neke stvari koje vam više leže, to mi ne jasno. Pa verovatno ne može da se proda. Znaš, ono, odličan pevač, fenomenal, a ne može se proda, nego bili tekstove i aranžmane da. rade ko zna ko. Nego brate, kako neko ne provoli neki mena, mi, ne, mi nemamo menadžera ovdje. mi pa, nemamo. Pa verovatno. Ne I onda kaže, oni idu, znaš, evo ga ovaj strašan pevač. pevač yes. i majke mi ja Žiko gledao, Šašić. Gledao, gledao ovaj, jednom njega ne, kad peva sa svojim čaletom, njegov čale isto pevač. Znam. I to ozbiljno. Znam, to je još pre, ne znam, živ čale. E pa sad ne znam, da, ali čo čovjek. Je bilo pre au, 90 I to je bilo sjajno. To sam ih gledao na nekom nastupu. Ali ovo sada, zaista, možda pevaš šta hoćeš. Jeste, jeste. Pevali su tad neke italijanske pesme, tako nešto i to je peva jazz, genijalno. on peva ovo, on peva on, znači stva, i Šašić. Jeste, jeste. Mislim ja nisam ljubitelj ono Šašićeve muzike. Pa normalno da nisam, babić, mislim, ali e, ali ali ono stvarno jeste. vidim da čovjek ume. Ima svašta što zna, jeste. Peva pop, peva rock, peva šta god. Da. Eto zbog toga pogledam, a najviše sam zbog, zbog Skaja krenuo da gledam. Ali je ovaj nekako mi mno, mnogo mi je svih tih nešto. Dobro, ne kažem to le, bolje da ljudi gledaju to nego nešto A šta Otuzam, šta... verujem ja da je to ljudima zanimljivo i da, da nego meni dosadno, brate. Pa ne. <laughs> dosta dobar šta, program, odličan do, program. Vrlo dobar, odličan dosta program. Dobar. Odličan Dobro, program. samo dosadan je. Dosadan malo, da. <laughs> E, evo ti jedna prava pesma za sam Ajde. početak. E, dakle, radi se o kralju funka James Brown u pitanju. Ajde, tamo ni kako nisam skuvao ništa. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice. The sugar runs fine. sugar and spice. good, so good, but I got you. Emisija preporučena od arapskog državnog vrha. Mentalno razgibavanje. Otvorite oči i zaštrite sluh. Sedimo na bloku, niko ne snete, svi nas mrze. Ove nas bombarduju, mi ih mrzimo. Ove nas ne bombarduju i mi ih mrzimo. Bez, mi bez obzira mrzimo. Mentalno razgivavanje. Šta ti je bre, šta me mračiš tu? Samo na radiju B92. Dobro, e. a što se tiče uh, Hrvatske, eh, Hrvatska juče dakle ovaj, zatrpala uh, FIFU, Fufu, da. Facebook komentarima za dom spremni uh, hiljade istomišljenika Josipa Šimunića mm -hmm. dakle iz minut minut bombardovalo dakle zvaničnu stranicu Svetske futbolske organizacije natpisima za dom spremni znači to je bilo evo ti imaš sliku ludla ludlo bolan Pa čisto da vide čisto da vide da još ima njih tamo koji eh, razmišljaju koji su, kao da, spremni ovaj za pa kad Ciro Blažević eh, čovek eh, kaže pozdrav nije ustaški već hrvatski Šta onda reći? A onda iza, izađe pa prošeta u, ovaj, za borbu protiv ukidanja, za ukidanje Ćirilice. Ne, on je, on je, nije za ukidanje Ćirilice. Da, da, da. Da, da, da, da. za ukidanje Ćirilice u Vukovaru. Predvodio je. <clears throat> Pa da, on jeste protiv Ćirilice. Jeste, i on je protiv Ćirilice. On da. je izgleda isto spreman. A, isto, isto je spreman. Ali čudno mi je, recimo, kad je Šimunić izašao, mislim, kad se to desilo, onda je Blažević pričao kako su njegova braća bila u Ustašama, kako on to ne podržava, kako, mislim... Pa da, a onda... Je, a sad odjednom onda vidiš problem. Se, onda je počeo da podržava braću. A negde to izgleda... Iznutra dolazi. Iznutra da, dolazi, da, da. ne može da se saka, da. čeveredi, da. ne može. Tako da su ove, juče, eto, određeni Hrvati, kažem, određeni, sigurno ovo nije ni većina, ovo je jedna manjina yes. ljudi e, apsolutno spremnih za dom. Spremnih. A Čiro je njegovo osnovno poznavanje, mislim, obrazovanje opšte, e, mislim da je za šesti pa razred. zna se da je Čiro dobri, stari, ovaj Čiro, uvek bio smešan. Pa ne, on brani ovaj... dom, on je nekako uh, jest, on domobran. Voli, domobran, jest, on mislim, je domobran. Dom brani. On brani dom, on je za kuću, on mislim, <laughs> rasprema po kući. Da. Domaćin. Dom. Domaćin počinje. Samo što da, to da, oni da, kažu za Don Oni kažu da, da e, da, kod na... <laughs> Tačno. Da, da, ne. Loše su prevedeni u svetu, ne, ništa ne, više pa od toga. Pa i oni su loše prevedeni. Ne shvaćeni su. Znaš, za dom spremni, u stvari su domaćinski. A i ovi... To je kao da zikro, domaćinski, oni kažu, spremni, spremni smo. smo da. Domaćinski. A ovi opet kažu, da, mi smo spremni. Oni kažu, čipsi. Aj, da, da, da, tako na, je. Na primer. A i ovi dali, im des, dali mu 10 utakmica da ne igra. Ba čovek je samo... Nepravda, nepravda. Čista nepravda. Pravda za Šimunića. Mi zahte zahtevamo pravdu za Šimovića. Ajde, dosta više sti. A kakve veze ima, brate? Pa mili? Pa čovek malo se. Pa nije, on je samo, pazi, kad je Šimunić ceo, oni svi seli. Kad je ustao, oni svi ustaše. Svi ustaše, da. E, to je to. Ne, ništa to nije bilo dramatično. Ne, Nego sam... meni, meni nevjerovatno... <laughs> Meni je nevjerovatno da taj nacionalizam u Hrvatskoj jenjava i pored ulaska u Europsku uniju, dakle, oni i dalje imaju te probleme u glavi, očigledno... Ovaj... Nešto to da ne popušta. Ne, pa ne popušta. Čemu, mislim, i ne, e, pa primljeni ste u Evropu opu. Pa gledajte kako mi Na, ovdje ljubimo, ste od nas, eto. ljubimo zadnji deo leđa svima, ne yes. bi li nas neko pustio tamo, bar mi, malo. Mi smo dobili juče potvrdu zvaničnu gotovo da će je, u januaru početi pregovori. Gotovo je. Oko Počeli početka smo. pregovora za oko dobijanje, datuma, datuma, oko, oko početka, početka pregovora, pre... za pridruživanje Evropskoj uniji. Gotovi smo. ja sam to podelio tu moju radost na Twitteru. I mi smo spremni. I mi smo spremni za Evropu. Za Evropu. Spremni. Za Evropu. Spremni. Za Evropu. Spremni. Za Evropu. Spremni. Bravo, svaka vam čast. Ne idemo u Brazil. Danas ću da <laughs> trpam e, ovaj, ovaj evropski parlament e, yes. uzvicima za Evropu spremni. mi smo za Evropu, nama je kuće dosta više, mi smo eh. kod ja sam prije kod kuće non stop. No, ja nisam Juče, čim sam spreman uopšte. <laughs> Čim sam bio malo van kuće, bilo mi odmah drugo, van do, doma. Do duše i dom ne spremam. A i ne spremaš dom, da. Ne, moja žena dom sprema. E, ona je e, za Vidi mu je žena. Vidiš ti kako ona to nisi Šta, znao. Šivuljić, a? <laughs> o, Kad pa dođeš da. kući ti joj kaži čao Joe. Ne, kazniću. Da, da, da. Ćao Joe. Kazniću je. Spremna. Zato što nije. a čira, čira je ovaj veliki domoljub. Jeste. A voli i nas Srbe, inače. On stalno no. priča kako on nas Srbe mnogo voli. Voli nas Srbe, voli. Jest. malo, malo, pa na, voli, voli, onako nas voli čačne. Nas Srbe, da. Jeste. Ali koncentrisane u jednom... Na jednom mestu. Na jednom mestu. <laughs> Ne, molim te, neće da, na, on neće da, nam, da mi njemu budemo raštrkani ne, svuda ne, ne. po svetu. Zato mi moramo da budemo grupisani. Na jednom mestu skoncentrisani. Bez Kon, bez S, koncentrisani. Da, koncentrisani. I naravno tu kad nas koncentriše, onda ime to. Jeste i bude spreman. Da, i naravno. Da, da stvarno ste, vi nekad u Hrvatskoj neke ljude ne razumem. I ne razumem neke ljudi u Srbiji. Nemojte vi da mislite... Ne, ne, ne, da je kod nas nešto drugačije. Potrebno Da se čujemo u Hrvatskoj. O, ovaj, nemojte vi da mislite da mi nemamo izvod takve domoljube. Kakvi? a, te što doručkuju, ručaju i večeru gibanicu. Imamo i mi, <laughs> imamo mi spremne isto. Pa mi imamo nacionalne teretane. Čovjek. Šta je vama, bre? A, a ne nešto drugo. Kak, ej, da. od toga samo kad krene. Uvijek sam se ježio od tih, a, kako da kažem, fundamentalista.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 da, da, da, bo... imaju istetovirane svece, a šta rade, a majko ovamo, da pitaj ti... Ja ono... kad vidim na, neko, na nekome istovremeno lik uh, svece, su uplašim već dobi, Pa to je, već si dobio... Ja se odmah plašim <clears throat> da bi on mogo meni svašta da učini, baš zato što... U ime, to... Nemoj, da. molim. Pusti me, čoveče, na miru. Ali dobro, to sad nije tema, kad bude, mi ćemo da, da ovaj, opletamo Jeste, pa da tome. da opletemo to lepo, da. Ali, ali ovo što u Hrvatskoj je sada ali, određeni e, radi, u stvari ovo su vjerojatno neki navijači. Je, pa verovatno, verovatno. Uglavnom vidim da, da, ali ima i dosta ali ovaj dobar <laughs> mislim ali meni znaš da meni najsmešnije sa tu E, plasirala ti se reprezentacija na svetsko prvenstvo i ti onda izađeš napraviš takvu glupost i ti onda ne odeš. A što e, a što nje FIFA ne kazni ovaj u, uopće? Pa e, općenito. Misliš reprezentaciju? Pa naravno, nas bi kaznili tako. Pa dobro. Nas bi općenito kaznili. Dobili su neku, ali mislim Pazi, novčanu kaznu. Da ti kažem, Šimunić će ostati u svom domu za koji je tako spreman, a Brazil će gledati na TV-u, tako da mislim da to Jel mogu, znaš, ono, po, dovoljna mu je kazna, da. Po mislim, nije mu dovoljna kazna, on, on, on je sad heroj bre u Jeste, on je sad tamo heroj. I heroj bre. Jeste. On sad da god bude izašao na ulicu, to će biti to, oduševljenje. Da mu ljube skuter, ja, da, da. šta on radio s ovim. Možda će njemu više to značiti nego što nije otišao na Nije zezno sebe. Gde on igrao? nekom stranom klubu igrao? Igra u Dinamu, ne, sad igra u Dinamu. A u Dinamu i Zagreb. Sad igrao je u Nemačkoj dugo, igrao je ja, svuda. Da. Ali moram da ih razočaram, a, e, i, i, moram da ih razočaram u stvari sa jednom stvari, eto, kad već ajde pričamo o, o, o tome što se tiče Hrvatske i svega toga. Ne znam da li znaju da je ovaj, Hajduk iz Splita osnovan na strane Srba. Eto. I da je ime dobio po srpskim hajducima. Eto I hrvatskim ti. hajducima koji su tada, ovaj, ne znam da znaju to. U, to bi... To će ih dotući. To će biti pogodak. Ovo, ovo, ovo što, <laughs> mislim, da, ne to, znam gde mi je taj tekst. To će biti... Sačuvao sam ga bio danima. Ima, da, ima, mislim da vukao. da je niže dole negde ovaj, e, u Vukao starim sam temama. Ga danima, danima, danima i onda kako se zove mi je negde izgleda nešto. Da, to sam pročitao taj Svira tekst to? i prosto sam se zamislio, rekao, ovi, ako ovo budu videli, ima na poljudu da bude haos. <laughs> pa ne, ali mislim, totalno da znači, mislim razočarenje. Cijel život ono smatraš kao, pa nije, nije, nije. E, kad ono, ništa. Da, mada sam ovaj, e, isto čuo da i mi ćemo se razočarati za neke stvari, ali dobro, to sam... Da, ma, a nas više ne može ništa da iznenati. Ali... Mi smo se toliko već iz, razočaravali. E, dakle, ne, taj, ne, taj najpoznatiji e, hrvatski klub, pored Dinama i Zagreba, yes. osnovali bili su ovaj, Srbi, katolici i pravoslavci koji su živjeli u Splitu. Uh mhm. -huh. A taj podatak se ne nalazi u zvaničnim spisima. Ime Hajduk je poteklo od srpskih Hajduka koji su se u toj oblasti borili protiv turskih i austrougarskih vlasti. Uh mhm. -huh. I imam ovde uh, osnovan je 1911. godine, imam i stari grb kako izgledao. U sredini je grb Srbije, a gore piše Hajduk Ćirilicom i Split ćirilicom. Ćirilicu. Tako da ja se izvinjam. Stvarno, da, ali, ali šta ćete ljudi da ima nekih stvari na koje ne možete da utičete, to da. je deo povijesti. Povijesti? Šta ćete? Jeste pričali nešto za partizan bili da, je, da su Hrvati kao... Pa to je zbog Franje Tuđmana. A da. zvezdu isto neko je... Da, da ne znam sad kako, da. Da, da, da, da, da. sam nešto čuo. Za partizan to, to zbog Tuđmana je zbog priča. Tuđmana, jest, da, da, da. da. To u ono vreme... Zato da se mi mešali. Mešali smo se, pa naravno da smo A se mešali. A kad će više da se oslobodi tog pritiska nacionalizma i da više krenemo da gledamo kako živimo, mislim i, i ti Hrvati, mislim, Mi idete u Brazil, živite lepo, idete u Evropsku uniju, učite. Baš vas briga. Šta vi sad imate? Za razliku od nas, vi još i živite pristojno. Pogledaj mi kako pristojno. se mučimo. Pogledaj kako a se mučimo. A mi, jel imate vi ovakav zakon o radu? Ko nas Nemate. pita? Ko <laughs> nas, ko nas pita šta? Ajde, molim. Al Čiro, A dobro, da, Čiro je presmešan lik, on je stvarno... Nije on presmešan. Presmešan je. Ne, nisam mislio da je komičar, nego da ne, smešan ne, ne, je. Zaista je Čiro presmešan. Điro pa malo malo pa da neku izjavu koja onako od posle koje stomak boli ljude koliko se sve. Pa ima, da. ima toga, dobro. Ajde ne dužimo, idemo dalje na, na čini mi se a Stoned along, uh, ovaj Brian Van e, uh, 3000 featuring Curtis. Što mrzim ove dugačke nazive pesma, dok pročitam naslov pesme prođe pola stvari. Prođe po, da. B92 razmak, tekst poruke na 11.92. Cena poruke je 15 dinara za sermež. mentalno razgibavanje. Samo na radiju B92. others along. Otvorite oči i zoštrite sluh, jer i ovog jutra vas čekaju Darko i Marko. U najluđem i najzabavnijem jutarnjem radijskom show programu Mentalno razgibavanje. Samo na radiju B92. Spotify. Uključite se odmah. E, da čujem komentare. E, jutros neko pušta opasnu muziku. Nije neko, nego Nije neko. Mr. Lucky. To nije DJ. neko, to je jedan jedini yes. i neponovljivi naš prijatelj Laki. Da, Laki. Laki is uh, on Lucky the road is again. the road again, da, da. Jeste, uh, kaže Rakula da bi bilo ekstra pogotovo za nas i za Beograd uh, i Brakusa. To je bila juče priče, nisi na Twitteru bio, pošto si radio. Mm -hmm. uh, da, zašto se nismo družili kao mi i Brakus zajedno, ono, na kontu onog predloga Borisa da se druže komičari i tako dalje. Pa sam ja rekao, uh, ovaj, kaže Brakus je ostalo stranku, ja kažem ne, on je za gradonačelnika nešto pokrenuo neku priču, ali ako je spreman, znači mi smo uvijek spremni za saradnju, Nema nas, šta. ko nas god pozove, mi, mi ćemo da, da uradimo to što su numili, znači nama nije problem. To bi bilo, bila bi super e, ideja, da, da. dobro paše i glazba i jutarnji tulum, kaže Ivanko, Dobro. za razgibavanje spremni. Dobro jutro, frendovi. <laughs> Dobro, dobro da, jutro, dobro friends. Jutro. Da, da. kaže, da. dobro jutro, razgibači, nešto me leđa ukočila, pa evo razgibavam se uz vas. Dajte primjer dajete primjer cele Srbiji kako, je, kako se zdravo razgibava. Hvala. Dušica je poslala sliku e, i napisala na tenane e, Šimunića kaže da počne na tenane da se priprema za naredno svetsko prvenstvo, mm -hmm. da se zaposli kao domar Dobro. i da kenguru leti u klizeći sar, start. Dobro. To je nešto sa Newsneta, verovatno. Neće. Šta će sve Šimunić moći da raditi tokom svetskog prvenstva? Da. <laughs> <laughs> O, kaže šovinista e, u Hrvatskoj je šovinizam, a ne nacionalizam. Oni više ma za Srbiju nego što vole Hrvatsku. Ne bi se složio nemojte, ne, Nemojte tako, ne, nije to e, baš... Ne, ne možemo da generalizujemo ne treba, grupe ljudi. Naravno. To ti kao kad bi nas svi generalizovali da smo svi mi isti kao određene nacionalne grupe i strojevi mi bar Srbiju. znamo, e, Nemojte. mi bar znamo uh, kako je to kad uh, te, uh, ceo svet doživljava sve, jedan, jedan narod doživljava na isti način. Naravno. Nije svuda ima dobrih i loših ljudi. Nemojte da, da generalizujemo. Svuda nema tu. Znači, svuda ima ovakvih i onakvih. Tačno tako vam. E, dakle, e, dobro, ovo ću posle, neko, ustale su makedonske prostitutke i traže bolje uslove rada. Evo, u Makedoniji ustale prostitutke, a mi ovde ćutimo na ovaj zakon o radu. Da, ništa, ne, nema nekakvih reakcija, a vidite da tamo, evo, Pa normalno da traže bolje uslove Svuda za rad. se neko buni za nečega. Nešto. Jedino mi ni za šta. Pa zato što nam je dobro. Zato što smo... Pa je nam je dobro, Marko? ta, Stvar je ovde ututkana A, znaš, sve smo napravili kako treba i sad mi ovde pa, čekaj, uživamo nama ko zaista, Jel zaista nama toliko dobro? Jest. Pa jest, evo ti pogledaj prvo, odkreni od sebe. Pa nije mi bolje. Znaš, pa kako nije? Ti ne znaš da ti je bolje. A, ali ajde zamislit ću se posle, baš me zanima. Ali, a, bit će bolje do kraja 2014. Tako su nam rekli. E, do kraja 2014. Da, niste znao? Ne. A... A za nije dva, ne, da će početi tada valjda. Da, pa ta će početi, da. Od, kako, osetit ćemo napredak. Kako ćemo osetiti mi napredak? <laughs> pa verovatno veće plate, više posla. E, ovaj, više eh, posla nas dvojica na jednom mestu. Ne, da, <laughs> tako je. To, a? To, to, to. A, pa to je druga stvar. Šta hoće ove ovaj, prostitutke iz Makedonije? One su održale, održale protestnu šetnju u centru Skoplja zahtevajući dekriminalizaciju njihove profesije i veće prava. Ja se slažem. I ja podržavam podržavam, apsolutno. Ja bih voleo da se i naše prostitutke isto tako pobune, ali ovaj, i ne samo prostitutke, nego i radnici i svi oni kojima su ugrožena ovde prava, a svima su nam ugrožena a mnogo, prava. mnogo nas je takvih I, ovde. Od medija, uh, prostitucija, mislim... Od medija pa nadalje. Mislim, po... <laughs> da, da, da. stavio sam... jedno do drugoga. Jedno do da, da. drugoga, jer ponekad to zaista deluje tako. Malo dođu u da. slično. <laughs> I mi smo na neki način... Uh, Šta ćete, takvi smo. Je, misliš u tom... Noćne radnice. Možemo da se... Pa na vidiš da je još noć a mi radimo. Kaže, noseći crvene kišobrane simbol globalne borbe za prava osoba koje pružuju seksualne usluge. Viš nisam nalazio crvene kišobrane. Ni, da im je to zaštitni znak. A ja imam znak. crveni kišobran. Odlično. Dobro. A, stotinak prostitutki aktivista za ljudska prava prošetala je u, tiš, u tišini ulicama Skoplja kako bi uputili apel za poštovanje prava i bolje uslove prostitutki u ovoj balkanskoj zemlji. Svaka čast. Apelujemo da se poštuju prava prostitutki i poboljšaju njihovi uslovi rada. E, prostitutke su zatražile usvajanje zakona, dobro, da im se omogući zdravstvena i socijalna zaštita. Odlično. Zar to ne bi trebalo da je osnova za svakog čoveka kojim god poslom da se bavi? Pa pokušaj legalizacije prostitucije pre 10 godina u Makedoniji propao pošto je parlament odbacio nacrt zakona. Ti znaš, oni ne vole da se to otkrije, onda bi se saznalo da je polovina političara u vezi s prostitutkama. Da. Znaš, onda bi palo dosta... Pa <laughs> da su mnogi od njih i makroji da, u, da. u slobodno vreme. I jeste, i to je to. Pa setimo da. se one prostitutke koja je pokušala da uđe u skupštinu tražeći svog... E, tražeći svog ljubimca. Kako se zove ovaj... Uh, u, Suljo nije, nego... Eh, jao, eh, kako se čovek zove. Ti si ga sreo, kad ti je rekao što mi Jeste, ja sam ga sreo, on je moj eh, ovaj, zemljak. <laughs> Jak ti zemljak. Ej, bre. <laughs> Spaho. Spaho, bravo, da, da, da. Spaho, da. Jeste, jeste. Pa, pa mi rekao, pa mi rekao... Što me dirate, ova <laughs> da, da, da, da. Kad smo mi to pričali i ja ovaj, ga sretnem na Drini, on kaže, ej jesi ti ovaj Stepanović? Dođi molim te. Ja sam da Suleman Spaho. da. Kreve, e, drago mi kaže. Što ste bre ti i tvoj kolega nalegli na mene bre? Hm, pa nismo, nego došao. Što si ti nalego na prostitutku? <laughs> Kaže, nije ona došla mene da traži, ne, majke došla, mi, mene da traži. došao ovo kolegu jednom, A, nisam ja ko bio. Ko kolegu, što nije da Nemojte me više, kaže, i nemojte me više, ne, moraš, ja nećemo tamam posla. Nemoj da dovodi prostitutke u <laughs> skupštinu, nećemo. Pozdravi onog tvog ludaka, i nemojte ljudi, nisam ja, ne, majke. Ne, Ma jas. <laughs> Kaj je vike. A dobro, ne, je bar od tih simpatičnih koji koji oj ovaj, Jest. se ne, ne uvrediše, oj ovaj, Da, ima ljudi koji su vredni U ima njih raznih. Da da da, da, da, da. Ali ovo za prostitutke, ja generalno zastupam e, legalizaciju prostitucije. Absolutno. Prvo ne smatram da je to ništa ilegalno. Ne mislim da to ima. To nije dilovanje narkotic, na, na, narkoticima. Nije. To nije a, a, kriminal, ljudi moji. Koga one ugrožavaju? Te žene bre, ovaj pošteno rade svoj posao. Jeste, dođeš, platiš, brate, ali zaista ovde nema cinizma i nije, ironije. nije, nije, ovo mislim ozbiljno. Ja ovo zaista mislim, ozbiljno. Ovo mislim ozbiljno. Ja ne mislim zašto bi one trebale da se kriju. E, prvo bi mogla država da uspostavi kontrolu što se tiče zastavne zaštite i, i socijalne zaštite i bilo kakve druge, da, da ne budu uh, ovaj, da, da ne, budu žrtve da trgovine stan, belim robljem. Jeste, život im je stalno u opasnosti. Tamo koje kakvi su sumnjivi tipovi ih drže, ponašaju se prema njima, ne ponašaju se, nego su one belo roblje. Naravno. Na kraju krajeva legalizujte to, porezujte, imaćete i vi dobit od toga, a ona će biti sigurne i ćemo, brate, prostituciju Normalno. Šta je tu sporno? Ja ne vidim da je to isto. To je najstariji zanat na svetu. šta, se folirate vi svi? političari, ono kao. Normalno. Svi poštenije. Kako, ka, kako A svi vole usluge. A, ti si pošte, ti krvavo zarađuješ i pošteno svoj hleb. Iz jednog filma to ide. I to je živa istina, stvarno. Pa jest. Ja nemam ništa protiv tih eh, Apsolutno žena. Nemam čak ništa. mi je vrlo što? žao mnogih. Uh, mislim, neko će reći šta kako ja u fabrici radim. Znam, da Dobro, svako bira svoj živo. Mislite da je to lako? Ali, ali treba sad one da budu ubijane, eh, tučene, mislim, maltretirane. Da- mislim, mnoge žene su i prinuđene to da rade. Da. Ne rade Losta, sve to to iz ljubavi prema seksu, nego rade mnoge zato što su prinuđene da hrane decu, nemaju drugi način, Tačno. jednostavno to je to. I sad njihova Pogledajte je... kakve su prostitutke. U, u ostalom to je... 60 godina žena prostitutka. To je njihova stvar, ako, ako tako sebi nalaze šansu da žive, jest. Kako ja to znam? Pa šetam tu da. Šetaš, prolaziš. <laughs> pa ne ozbiljno, prolazim i vidim, da te nešto liči. Ne, ja isto ne vidim ništa isto, uh, sporno u tome. Stomatološku ovaj, zaštitu da im se pruži, Jer glupo je da svaka prostitutka nam nema bre četiri zuba bre. Evo kako ona koju smo Kada sreli. Kada nože stranci treba da se brukamo bre. Kako ona koju smo sreli koja ti se nabacivala dok smo snimali klip. I... A da da da, da Isto, da, da, da, jeste da. <laughs> ja kažem može zagrade pošto smo snimali uh, besplatne zagrade. Kažem može samo seks. Ne o. A sale snima nju ona kaže nemoj mene da snimaš i kaže za Darkać. njega snimaj vidi kakav je zgodnoća bre. Prava. Lepo je lepo nemoj da lažeš. Re, ali je rekla zgodnoća bre. Zgodnoća. Zgodnoća. Zgodnoća, da. Kaže, može besplatni zagrljaj, kaže, nemoj zagrljaj, seks je najbolji. I da ne, be, da nebe smo, ne beše smo sale ja tu, boga mi, Pala bi. Ode ti. <laughs> Pala bi za slobodu. Mada nisam moženje. <laughs> Ma nešto bi ti, nego ona bre se bila na tebe namerila ozbiljno. A ona je pored nje? A ona je pored nje izgleda je drugar iz, iz škole. koji je čuva. Koji je čuva, da, da, da, da, sede zajedno u klupi. Da, da, the pimp. Da, sede zajedno u klupi. da, idemo na vesti, idemo na vesti. Tako da, o, podržavamo ovo i e, predlažemo i ženama koje se ovde bave tim zanatom da se takođe pobune i traže sva prava. Predlažem da se pobune prvenstveno radnici, ako su slušali juče našu emisiju, da ne sede e, ne nezainteresovani bleje u plafon, uglavnom u prazno, e, nego da se pobune za svoja prava ljudi e, nadrljaćemo svi ako su svoji zakon o radu dobro idemo na najnovije vesti kako je prva bračna noć prošla Kako misliš? Pa, uh, e, Saleto, a ovaj, Acina? E pa to sad ne znam. Ne znaš. Ne znam, nemam, nemam informacije. Nemam ni, I dalje ni jedna informacija. Nema ni dalje, nema. Šta, kada smo mi to pričali, ponedjeljak? U pre dva dana, da. Ma, pa, a vidiš ti? od tada, ni, Nema. a danas je sreda, danas jedna vest i dalje ne postoji o venčanju Aleksandra Vučića. Meni je malo žao što smo taj dan kad smo pričali, ovaj, možda bez veze malo pominjali Kseniju Vučić, meni je bilo to posle krivo, tako da Ksenija izvini ako smo tebe možda, nismo ni trebali tebe da pominjamo, ali sam uveđujem u saznali da je on čovjek razveden već dugo da, vremena, da, da, da. Tako, tako da, da Ksenija eto, već bivša žena i žao nam je zbog toga. Izvini da. Ksenija, ako smo tebe možda pominjanjem samim, eto, možda uvredili neki neki način, ali mi živo zanima i dalje šta je bilo. Kako je protekla prva bračna noć, da li Aca Vučić ili neko od njegovih bliskih saradnika, na primer e, Mali Stefanović izašao sa čaršavom. <laughs> To me Evo zanima. Ga. Da, me, da li izašao sa čaršavom da pokaže. Idemo sada na vesti pa se vraćamo. <laughs> Ajde. Om kafe izgovor za razgovor, sponsor mentalnog razgibavanja. Ja, kako je divno napolje. Stano obožavam ovu novogodišnju atmosferu. Marš, balavac, jesi kupio kapu? Jesam. Onda je pristavi. On kafe. Izgovor za razgovor. Ma ne metalnu kuvalo! <laughs> šalim se, dragele, šalim se. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. <laughs> Dobra, ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko ponovo jašu, drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje.